tefsir. Znači sam tefsir, govorit ćemo nešto o njemu, a onda uz Allahov pomoć govoriti o jednom primjeru, znači primijenit ćemo na jednom primjeru tefsir. O tefsiru govorit ćemo kao sljedeće tačke. pod jedan vrste najvažnije tefsiri kod nas vrste tefsira kad kažemo vrste tefsira znači podrazumijeva se to način ili metod znači imamo podijelost po metodi pisanja metoda tu način znači tefsira možemo gledati podijeliti na vrste tefsira koje se razlikuju po metodi pisanja a te po metodi pisanja imamo tradicionalnu metodu, a to je da se svaki ajet tumači za sebe. Ili jedan, dva ajeta. Primjer, zato je tefsir ibn Kesir. Znači, on ide sura Bekare pa kaže ajet jedan ili dva ajeta koja su cijelina, pa onda tumači ih. I ide tako cijeli kuran. Imamo tematski. Znači, tematsko tumačenje. A šta to znači? Da piše se tefsir po temama. Recimo, čovjek piše samo o fiku. Ovaj, recimo, tefsir što je Halilović radio onaj od Česaso tefsir Hanefijski fik čovjek radio tefsir samo ajta koji su vezani za fik ništa više tefsir Kurtubija šta je Kurtubi tumačio? imamo tefsir Sabunija Ravaju Beja ima tefsir Ajate Lahkam i drugi ima brojni znači tefsiri koji su se bavili pojedinim temama i tumačili to ajta koji se bavili tom temom Među ostalom ima malinko spravila se akajetskih pitanja. <laughs> Suri je nam, to je znači tematski tefsir. Znači imamo tradicionalno, imamo tematsko. Može neko usjeti, a eto aha, i tako da, ili uredimo. E imamo metoda tumačenja. Ovo je važnije puno od ovog, ovo je više tehničko pitanje. Da će neko uzeti tradicionalnu metodu ili tematsko. E ovdje se lome koplje. Pa je prva vrsta ovog tefsira tradicionalni tefsira. Ali ne po metodi pisanja, nego po metodi tumačenja. To se zove tefsir bil mathur. Znači, tumačenje tradicionalno. A šta ono podrazumijeva? Ono podrazumijeva četiri stvari. Da se tumači Kur'an Kur'anom, Kur'an sunnetom, govorom ashaba i arabskim jezikom. Ako Kur'an koristi ovu metodu, da tumači ajet ajetu, ajet hadisom, ajet govorom ashaba, pa on arabskim jezikom, To se sada koji način tumačenja? Primjer za ovaj i najpoznatiji i glavni tefsir je tefsir Taberije, koji se zove Džamil Bejan. Znači, tefsir Taberije, to je prvi i najvažniji tefsir koji je sakupljen, tradicionalni, na osnovu su pisane svi kasni tefsiri. Recimo, tefsir Ibn Kesira, on je sažetak ovog tefsira Taberije. A u novi vrijeme, kod nas najvažniji primjerak ovog tefsira tradicionalnog je tefsir Ibn Kesira. Ljubav se tamo kad otvorite, a eto spomeni ajeti s druge sure, pa spomeni hadise, predaje, ne znam nija, pa spomeni govore koji ima vas, neko je ovaj, neko je onaj, neko je ovaj. Neka reče svoje mišljenje, nekad ne kaže. Drugi način, racionalni. Njega imamo dvije vrste. Racionalni koji se klanja na ovaj. Tradicionalni, on je prihvatljiv i racionalni koji ne priznaje ovaj, nema veze s ovim, nego čovjek jednostavno šta on razumije iz Korana to piše. To nije prihvaćeno. Čovjek se izrazi svojim riječima, osnovi se na ovaj i ubaci svoje neka mišljenja viđenja, to je prihvatljivo. Međutim, da on piše sve, jednostavno ovo ne vjera kao da, da ne postoji i on piše sve, sve ono što on misli i tako dalje, to nije prihvatljivo. Znači, rekli smo koji primjer. Imamo primjer racionalnih tefsira to spada tefsir razija. U to spada mnogi mezhebski, ono sektaški tefsir. Znači ima Sufije svoj tefsir, Šije svoj tefsir, Rovi svoj tefsir. I ostalo. Oni nisu prihvatljivi. Znači to je tradicionalni i to je racionalni. To je To su dva osnovna načina po tumačenju Kur'ana. Dva osnovna tefsira. Tefsiri može se sad dijeliti, neki u novije vrijeme obrajaju i naučni tefsir jezički, recimo, tefsir. Međutim, to jezički tefsiri postoje, postoje neki, neki, neki vidovi pokušaja da se, međutim, ja sam samo jednu knjigu vidio da je čovjek posvetio baš maksuz samo analizi jezičkoj. Obično ti jezički tefsiri budu kroz ovaj tefsir, a da se naglasak na izrečenice. Znači, sad će ovaj racionalni, ovaj prvi ovaj, tradicionalni, on je osnova. Ovaj racionalni sam izdobio sve mišljenje. Sad sve rekao mnogo prije, kje se se koristio ovim izvedima i dobro na kraju nigde do dobro, sve mišljenje nije. Znači, i to može biti, kad bi on sad izveo sam, mogu bi on racionalni. S tim što ovdje kod racionalnih, ovi koji prvi osnovni se ne spominju uopće ovo, ne spominju hadise, ne spominju ove predaje, nego pretočeno to svojim nekim. Znači, svi te svi se osnovne na ovo, i onda dobio još svoje nekošine. A kako onda nastao uopšte tersiro ovaj, prvi šestu, šestu mišljeni, znači od čega je To je preneseno senedima od poslanika i nešto. Prenašenje Korana Kurta Hanti i tako. Preneseno lanca na prenosaca, a tabel je tersir je puno lanca prenosaca. I da se još davno, davno mišljenja radio tamo. Znači ono su osnovili, sad imate neke podjela novih i savremeni, ovo nije nam to važno toliko. Se mogu sastati u ovo ili ovo. E sad idemo na najvažnije tefsire. Najvažniji tefsir je svakako tefsir tre. I oni je najveći. Sa znači, osnovnim su i to je tradicionalno, klasično i tradicionalno tefsir. Zatim, postoje tefsiri u hadijskim zbirkama. Gotovo sve hadijske zbirke imaju poglavlje o vrijednosti Kur'ana i poglavlje o Kur'anu. Vidite ste muslimu sajim. Što ima tamo poglavlje o tumačenju Kur'ana. Pa to sjeru Kur'ana. se navode hadisi, pa mus, muslim navodio hadise koji odgovaraju to. U Buhari isto tako ima. U televiziji isto tako ima. Znači, u gotovo svim većim hadijskim zbirkama postoji tumačenje tog Kur'ana. I to su vrlo važne zbirke, iz njih se može mnogo toga zaključiti i naučiti. Imamo tefsir koji je negdje srednje generacije od, nas to je Tefsir ibn Kesira. On se pokazao kao vrlo značajan i gotovo nezaoblazan izvor za sve. A on se računa kao neki sažetak Tavijevog Tefsira. Zatim imamo Tefsir za šerije koji je više iako je on više neki ga sastavaju sektaške Tefsire jer on promovira u Montezelijsku akidu. Međutim, sa strane retorike, sa strane govorna, govorna, govornog aspekta, vrlo je značaj i njega je zobraz. Imamo tefsir vrlo važan, to je tefsir Šaukjanija, Fethul Kadir, i on je u novije vrijeme zastupni, iako je tefsir novijeg datum. I imamo druge tefsire koji su manje više vezani za predaju tradicionalne tefsire od Nesefija, od drugih nekih, koji nisu toliko zastupljeni u širim krugama, više su za užu specializaciju ljudi koji su koji se bavili tog nauka. Imamo tefsire kod nas, za nas je to mnogo važnija tema. Kod nas preveden je tefsir Ibn Kesira. Je tako mi? Međutim, nije originalna verzija. Prevedena je skraćena verzija, sažetak Ibn Kesirovog tefsira. Neki imaju kritike na to, na, na sam sažetak, jer je onaj koji je napravio sažetak, a ima više tehnike sveopcije. Jedan sažetak je napravio, je vodio onaj autor džendetskog napitka. Mnogi su smatrali da je taj bolji za prevesti nego ovaj što je preveden sada. Jer ovaj što je prevodio sada na mnoga skratio je neke stvari gdje je izbacio i kesilo mišljenje, a ostavio mišljenje i predaje koje podupiru neka mišljenja koja nisu jedni kesirovi. Zbog toga neki su kritikali. Druga kritika na taj, na taj sažetak, inače, bila je što je obećao u uvodu u tercije da će, da će ostaviti u sažetku samo jednu predaje hadise, a na desetina mjesta Šehan Bani je u svojoj uzbici slabih izmišljenih hadisa spomenuo slabe ili izmišljene hadise koji su ostali u tom sažetku. Iako je obećao taj koji je saživao, da će ostaviti samo vjerodostojne predaje. To su neke kritike na tefsiru. Odlike tefsira. Prva odlika je što je jasan. Naravno, sažetak je učinio tefsir jasnim, jer originalna verzija obiluje predajama, hadisima, rivajetima i tako dalje. Zatim, <clears throat> nema puno fikskih rasprava što ima u originalnom tefsiru, fikske rasprave o nečemu, pa ovo, pa ono i tako dalje, to je isto tako iznačeno. Treći, neke mesele koje nisu aktualne, ne postoje danas, a postojele su tada u to vrijeme, on je isto tako izbacio iz svog iz svog sažetka. U svakom slučaju, tekstiv koji imamo sažetki taj Kesirov je najbolje što imamo danas. Znači, najbolje što imamo danas i treba ga čitati i iščitavati što više. Hmm. Šta ćemo sa ovim dalje hadisima koji su? Ili ti izmišljeni u tefsiru? Ja piše da da je da Ne Neki piše, negdje ne. Pokušaj bio, međutim, nema neće to uticati na značenje. Cijelokupno. Pa čudimo da nije ta barofobija ono, onda prevedenja. Sam, mudrina. Tako je izbor pao na taj, ne znam ko je to. Jel to Bosni neko to prevodio? Mislim, to je, Bosni je prevodio, nego... Ne znam ko je bilo. Do koga je to do ovih Araba što je sve, sve, drugo ili do ovih naših besanaca? Ne znam. Stvarno ne znam. Ali mnogi kažu da je ovaj bolji. Ja sam gledao ovaj Mubarak Furijev. Da. Na račun. Fino onako on je baš sažeo da prilagodi ljudima onako sažetak. U drugi tefsir koji imamo ovdje danas prevedena važan i to je tefsir Sejda Kutuba u okrilu Kurana on je u cijelosti preveden. može se i kupiti, ja mislim, gore. Na ovom dijelu. Hmm. U koju vrstu to tefsira spada? On spada u vrstu racionalnih tefsira koji se oslanaju na tradiciju. Znači, prihvatljiv, a neki ga čak ne ubrajaju u tefsire uopće, nego ga ubrajaju, ubrajaju u nekakvu uh, socijalno-ekonomsko-političku analizu nekih ajeta. Jer on se više bavio tim, tim ovaj, aspekt ajeta nego što se bavio klasičnim tefsirom u onom klasičnom smislu da domaći ajeta. I zato neki kada govore o tefsiru, recimo koriste njegov tefsir za nekakav opći osrt na današnje stanje u ekonomiji, politici, soci, u društvu i tako dalje. Jel razumijete? Ali u svakom slučaju ne smita čitati njegov tefsir poželjno. Iako postoje elektrika između dva učenjaka, danas još uvijek su živi, jedan je Befele Buzeju, a drugi je Rabijan Medhali, koji su rastavljali u tom njegovom tefsiru puno pisali knjige. Ovo ovaj jedan je Rabijan Medhali pisao o nedostacima tog tefsira, pa je čak na nekim mjestima izjavio da kod njega postoji akida Vedetul Mađud, odnosno tog utjelovljenja, božanskog utjelovljenja, uskorenja i tako dalje. Dok ovaj drugi šeibekar je govorio da to nije tako, nego pošto je čovjek bio književnik, da je jednostavno književnič, književnički jezik, eh, književnički duh koji postoji kod njega, na nekim mjestima možda tako se izrazio, ali sigurno nije tako mislio. U svakom slučaju da vas ne te rasprave, može se čitati jedan tefsir u tom nekom smislu i Ali ako biraš između dva tefsira, onda imam kesira ove preči. U zadnje vrijeme, skoro prije 15-20 dana, vidio sam da je izdat Ibn Abbas od tefsir. I prodaje se, ne znam koliko, 100-200 maraka. Treba napomenuti da Ibn Abbas ne ima tefsira koji je u pismenoj verziji od njega. Ne postoji takav tefsir. Nego postoji, neki su pokušali da iz tefsirskih zbirki tradicionalnih izaberu im nabasova mišljenja i stave ih u kontekst nekih ajeta. Međutim, to po meni nije dobro iz dva razloga. Prvi razlog je što ti koji su to radili, da bi to uradili, moraju biti učeni u hadisu, da znaju senede i da bi mogli razlučiti šta je od njega preneseno vjerodostojno, a šta ne. Jer ne može se nabas prenosi se isto kao i hadis. Ima slabih hadisa, ima slabih predaja od sahaba. Kako ćeš odlučiti? Kako ćeš odlučiti da je slabašta ne? Moraš poznavat sebe. I ako to neko radi ko ne poznaje sebe, to ne treba tako ovaj, prihodati. Treba davati pare u te stane. Dalje, drugi razlog je što te im Abbasove predaje imaš gotovo sve u treći vrednike si. Tako da nema potrebe da daješ pare ovaj, za to. Tako da je to samo zbog zvučnog imena i tako dalje, ali nema od toga neke velike fajne. Hmm. Iako postoji neki doktorski radovi, magisterski radovi koji analiziraju njegova mišljenja, a, analiziraju pojedine aspekte i ostalo, međutim da neko napisao baš maksus, to ne znam kako su to uopšte uradili i ko je to uradio, treba i to dobro provjeriti. A ko je prevodio to? Ko, ko je to uradio? Je to prevedeno sa arapskog, sa arapskog ili neko to... Osam? Ne znam, to, to me interesuje. Čak i da je prevedeno sa arapskog, ne znam je arapski hadijski. Čak i si ljuti napravio tefsir, jedan koji je vrlo važan, mi smo ga spomenuli ovdje, to zove se tefsir bin Mathur, gdje on pokušao da, da, da sve predaje u vezi sa svim najedima spomenu to tefsir. Znači su napravio je tefsir gdje ajet spominje i sve predaje od tonika i ushaba na veometu. Normalno sad taj tefsir koriste učenjaci da bi došli do tih predaja, odatle crpe predaje, ali prije upotrebe moraju ih provjeriti. Jesu li dostali ili nisu? Jer su ljudi stavljaju sve. Ima nešto što je dostali i što nije. Ali to mi je bio cilj. Ja sakupi sve, pa sad ko moće da traži, a tu je predaja, dobro, naćiš i tu, pa provjeriš je, pa onda potrebljavaš. Ne možeš sve da sve te sitne više nas. Kompe ima to, ovo, tabel je. Zadnja štampa koju sam navio dobro 29. ovo. E, ostalo je možda zadnji dio da jedan primjer uzmemo iz Korana. Uzit ćemo suru Velasa. Sura Velasa je inače mekanska. Sam naslov uzet je od zakljetve Velasa. Šta znači Elasa? Al-Asr znači i kindijsko vrijeme. Osme. Zato se namaz kindija zove kako? Al-Asr. Međutim, u arapskom jeziku riječ Al-Asr, iako osnovi znači kindijsko oznaka za vrijeme kada je bio, koristi se i za vrijeme uopće kao pojem. E onda dolazi tefsinsko pravilo da ako jedna riječ podrazum, može značiti dva značenja u arapskom jeziku, a ne postoji nešto što bi ukazalo da je ispravno jedno, a drugo nije, onda je tefsirsko pravilo da se koristi značenje koje je šire i općeniti. U ovom slučaju to je koje značenje? Vrijeme. Vrijeme, ne misli se na vremenske prilike, nego vrijeme kao dan i sati. Znači, zašto smo izabrali ovdje da ovo znači vrijeme, a ne kindijsko vrijeme, jako osnovi znači kindijsko vrijeme? Zato što je šire značenje, a nema... a nema nešto što, kako što kazuje, ovo je ispravljeno. A kako mi znamo imali nema? To, ono to se vidi, kaže se, recimo, mi sad kažemo nema zato, a učenjaci koji su ovo smatrali, kažu ne postoji nešto što ukazuje. Raz. Drugo pitanje. Zašto? Šta mi razumijemo iz toga što Sura govori o vremenu i zaklinje se vremenu? Pa vrijeme je vrlo značajno. Zašto je mi, za su učenjaci, ispravila, to je drugo tefsijsko pravo, na osnovu davanja Allahovi zakljetvi u Koranu, imaju posebno djelo, u kaj mi napisu posebno djelo, kuranske zakljetvi, jako to veće ih djela, ali šta malo kasnije odvojeno, kažu, zaključili su na osnovu tih zakljetvi, da Allah se neće kune da je to nešto važno, veliko i bitno za čovjeka. I zato kažu, drugo tešičko pravilo, da Allah neće kune, to je zbog imeta i važnosti. Znači, u ovom slučaju je to vrijeme. A o važnosti vremena poznate vam je šta je sve rečeno u vezi sa tim. Dobro. Interesuje nas drugo. Kur'an je uputa za nas. I ono što naćemo u Kur'anu, to primjenjuju. Kur'an se kune vremenom, kune se stvorenjima. Vrijeme je stvorenje. Možemo li mi da se kunemo s Kur'anom? Ne možemo, to što je to širk. Pazi, mi kad smo ostali na Kur'anu samo ovako, kad ne smo sad... U Kur'anu se ne spominje da je zabranjeno čovjeku da se kune. Znajmi. No. Ne niti. Šta više u Kur'anu vidimo da se kune. Znači, po tome smo mi mogli zaključiti da je nama dozvoljeno za pojedice. Međutim, mi smo, rekli smo da tradicionalni tefsir, ako ne nađemo Kur'anu, idemo sunnet. Moramo Kur'an tumačiti sunnetom. A u sunnetu, u tirmizijevom sunenu, poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao ko se zakune nečim drugim osim Allahom, počinio širk. Kak sad tu uklopit, ono im će se može zakratko? Pa, Zato što Kur'an nije stvoren. Naše vjerovanje je da Kur'an nije stvoren, nego osobina. Ja, ono što kaže, što kaže hadis, ako se zaklete, ima Allah. Misli se na Allahova imena i osobine i sve to. Ne misli se samo, nije čovjek, čovjek može reći tako mi milostivo. Znači, ne misli se samo na Allah u lebi, znači, nego na Allah kao biće. Poslanik se zar tako mi onoga u čoj ruci, ono duša. Zaklalo se Allahom osobinom. Znači, počini je širk. Znači, mi smo ovdje sad. E sad imamo drugi problem kad su pitanju zakljetve. Ima hadisa, izbira ima hadisa, gdje se je u Bekar. Kone životom u muslimu hadisa. Kune su životom. I drugi neki ashabi. Kako to da shvatimo? Allah dao život. Hmm. Hmm. Bez obzira život, dao ali je život stvorenje. Možda misli na živu. Ne, svojim životom se prema. Dolazi drugo tepsijsko pravo, treći sad. Ja hoću da vam primjeri malo ono što smo govorili na praktičnom primjeru. To kada dođe nešto što zabrani, nešto što dozvoljava, daje se prednost zabrani. Znači imamo nešto tekst neki koji nešto iz čega razumijemo da je dozvoljeno. Zašto mi nismo rekli dobro hadis taj koji termizi? Taj hadis koji termizi, on je derogiran ajetima koji ima se Allah zakljeni. Što ne bi rekao to? Ne bi rekao zato što postoji tefsijsko pravilo sljedeće koje kaže zabrana ima prednost na brzku. Zbog toga što je drugo šarijetsko pravilo stoji. Da je sve dozvoljeno, ono dođe da je zabranjeno. Znači, da je dozvola u osnovi, pa ako vidimo da je nešto zabranjeno, znači da je zabranjeno došla poslije. Jer je osnovi sve dozvoljeno. Onda zabrana ne bi imala smisla. Ne može nešto što je dozvoljeno zabranjeno, pa opet derogirati ono, nego u osnovi je dozvoljeno. Pa ako je došla zabranjeno, ona je došla znači poslije. I zato se daje prednost zabrana. I zato mi kažemo, ne može ovi, ove zabrate derogirati to, zato što je mi imamo za nas ono što je propisano nama je što je došlo presno znači mi se ne možemo zaklijati van as, ovo van ovdje zove se harf u kasan van zaklijte inače u evropskom jeziku postoje tri harfa koja koriste za zaklijte Ba, ta i ba harf zaklijte van on se koristi za zakljetvu Allahom i drugim, ne smo kažemo vallahi, kažemo galasle. Možemo reći tallahi. I to se koristi samo za Allah. Spominje se u svoju Jusuf na dva mjesta zakljetva tallahi. I može billahi. Naši ljudi kažu vallahi billahi. Znači billahi može i ona se još može koristiti u zajednicama, a ne u imenicama kao što recimo bike tako da zaklinjem se to hmm. E, laser rekli smo što znači e sad ono što mi radimo ja kažem vam što znači la što znači laser što znači ne šta je to tesir to je tesir el insan ovo el ovdje zove se istibrak. Istibrak znači sveobuhvatnost. Znači svaki insan, a riječ insan izvede riječi uns, što znači društveno biće. Neki kažu da je od riječi misijan, to nije tačno, od zaboraviti. Nego ons znači žele za blizinom. Zbog toga čovjek je po svojoj prirodi sama riječ ukazuje da je društveno biće. Da ne može sam. Čita. Znači, da li se onda odnosi na sve rode ili se odnosi na nevijenike? Na sve ljude. Na sve ljude. Da, neki kažu odnosi se na sve ljude kako i sam majed znači, a onda nalazi izuzetak ovdje. Osim. tako. Neki kažu odmah ono se odnosi na iznanama nevjernike. Zbog ovog izuzitka. To nema neke razlike, nego to je čisto onako telski. To može još nešto? A? Jel spada u insan i džin? Ne. Ne spada. A u šta spada džin? Nas. Ne. Aha, aha, aha. Da, Kako mi je nekad prevedeno ovo skupa, recimo, ljudski i džinski, u tom smislu, znači, a to sve piše... Kad se upotrebna reč ins, insan doda se ja mašal al džinni wal ins a kad se upotrebljava nas onda ne spominje se džinni od vajem podrazumijem znači ja ima had nas u tako rab znači u džinni znači bod le je harf koji znači potvrdi da se nešto potvrdi kao što znači i inne ovdje fi To je harf, odnosno riječ koja znači da je nešto unerečno. Husan znači gubitak. Ali pošto je došla brzo u garom, u ovakvom kontekstu potvrdne rečenice, znači nešto veliko, ogromno, nezamislim gubitak. nadoknadimo. Jer kad dođe ovako neograničeno bez L, u ovakvom potvrdnom kontekstu, onda to podrazumijeva, želi se okazati na veličinu. Kada se kaže, ljudi su čovjeki na jedan nedokladivo gubitku. Čak što više popunečano je to sa ovim filom, ne? što je običajno, kao da je čovjek unutra u tom gubitku, da ga je gubitak okružio sa svih strana. Se ne može izvući. Nakon toga dolazi izuzetak, osim onih koji vjeruju, a nema vjerovanja na znanja, zbog toga ovaj dio vjeruju, učenjaci koriste za dokaz da vaču tražiti znanje. Znači koji ima ima. Pasti se. Iman je vjerovanje srce, izgovor šehadeta jezikom i potvrda djelima. Tako? Znači već sama riješ da je kod ljudi kaže amen, ali se neka značenja djelovi imana potvrđuju ponovo pa kaže rade dobra djela. A dobra djela su djeli imana u I to se zove treći, sljedeći vansko tefsijsko pravilo, da kada se iz općih značenja izuzme nek dio značenja, želi se ukazati na njegovu važnost. I da je sastavni nezastavni dio toga. Razumeli sad ono kirajeto, ta hromata je salminu, ovdje isto tako je. Vjerovanje samo po sebi podrazumio dobra djela, ali se izuzimaju i spominju posebno dobra djela, E sad imamo još jednu posebnost. Da li samo radi? Amir? Dobro je to došlo. Podrazumijeno se da mora biti vladi. A se ovdje još pod Esarja. Ističe se da mora to, iako kad kaže vjeruju i radi, znači podrazumijeno se neće da biti nagrađeni za zlo, neće biti pohvaljeni za zlo. Ali opet se ističe osobina, a to je zbog, ovih, zbog onih nijeta što smo govorili ističe se da rade i to podrazum, međutim, želi se podcrtati. Ne obično rade, nego rade s iskrenim nijetom i ispravno ističe se to. U Atavasova Atavasova je odnosijet. Odnosijet govori, preporučuju ljudima. Znači, zbog toga neki kažu da vasijet, ako čovjek ostavlja oporuku, prije svojih potreba nekih dugova, ne znam ja šta, šta, šta hoće da oporuči, treba da prvo oporuči da se boja Allah, Đelšanu, da je poželjno, da oporuči da ga ukopaju po sunnetu, da ga ukopaju, da ga, znači, preporuči te stavili s pa onda spomeni sve potrebe. Šta znači ovdje al Neki kažu Kur'an. neki kažu Allah i vedno od Allahu imena je šta? neki kažu Islam šta je od toga tačno? dolazimo do sljedećeg tepsijskog pravila da ako riječ podrazumijeva više značenje a nema kontradiktornosti među njima i nema nešto što ukazuje na jedno značenje drugim od drugog onda podrazumijeva se sve znači sve on podrazumijeva preporučuju jednim drugima Kur'an učite Kur'an, razumijevate Kur'an Preporučuje drugima Allah Žešanu, bojite se Allah Žešanu. Zatim pa preporučuje drugima i Islam. Prihvatite Islam ljudi. Prihvatite to i to od Islama. Znači sve to podrazumijeva i još više. Ovo je istina. Moj sunet i Može i objela. Može istina, veliki ne malim slovom. Sve što je istina preporučuje. Pa te vas ovo je sad. vas, da li je opručivanje istine dvije imana. Da li je to dobro djelo? Yes. Znači, opet... Ali se opet pocrtava iz toga, provlači se ono što je najvažnije od dobrih djela, on ponovno izvlači se. Znači, dobra djela su dio imana, a izdvajaju se, pocrtavaju se. Djelo se podrazumeva da je sale, ali se pocrtava. Oporučivati istinu je jedno najbolji dobri djela. I baš zato se posebno iscrtava, pocrtava iz dobrih djela oporučivanje istine. Kao najbolje dobro djelo, među do najboljih dobrih djela. Možda se sve to iskoristio nijet. Znači, sad će tim sad čovjeka put na dobro zanijetim jedno i drugo i treće. Ono. To s nijetima nema veze. Nijeti što imaš više nijeta, to je bolje za tebe. ovdje govorimo samo o dobrim dijelima. Znači, vadi se iz onoga pocrtava se nešto. Gledala sam ovdje sabr. Sabr. Poručujem sabr. Koji isto tako dio imana. I na kraju završava se sa sabrom, zato što sve ovo rad dobrih dijela, ručivan istine kao dijela dobrog dijela, ima sam sticanje znanja i ne može biti sabora. Pa A sabora imamo tri vrste. Sabor u pokolnosti, sabor u ostavljanju harama i sabor na kad koji je bolan za čovjeka. S ovim mi smo završili reći sure Rasar. Sad nas interesuju poruke sure Rasar. Pa kažem, pod jedan, što razumimo sure Rasar? Važnost indijskog vremena. Ha. Hm. Lažnost vremena uopće za čovjeka. Kao pojma. Sela nima kune. A razumijemo da je čovjek na gubiku. Ako ne radi, pa kažemo gubitak, učenjaci dijele ovdje na dvije vrste. Potpuni gubitak, to je gubitak nevjernika i munafik. Gdje gubi ahiret, potpuno je gubi, bit će vječno uče. I imamo dijeli gubitak, to je gubitak vjernika grešnika. Znači, zbog nekog griha izgubit će, zbog gubljenja vremena izgubit će, zbog nekih dobrih dijela izgubit će. To je dijelimični gubitak. Ali će dobiti osnovu uspjeha. Prije to, Šta razumijemo dalje? Razumijemo dalje da se izuzimaju vjernici iz tog ubitka. Razumijemo dalje da nam je obaveza tražiti znanje. Razumijemo dalje da, iman, da su djela sastavni dio imana. Razumijemo dalje da su djela važan dio imana, zato se podcrtava i posebno. Razumijemo da dalje da djelo da bi bilo dobro, prihvaćeno mora biti dobro, da dušo znači mora biti iskreno i ispravno urađeno. Razumijemo dalje da je da jedno od najvažnijih djela koje vjernik radi da prenosi istinu, da je govori drugima, da uporučuje drugima. Dalje, razumijemo dalje da je okosnica te istine da govori o Allahom, Kur'anu, o Islamu, o toj istini, o toj vrsti istine. Dalje, razumijemo da sve to ne može biti sabor. I da je sabor pečat svoj čovjek radi. Dalje, razumijemo da nije cilj samo da čovjek prije radi dobra djela i da preporučuje isto vrijeme. Nego mora da se strpi i da to radi stalo dok mu ne dođe na jekinu čemu smo govorili raditi to jest smrt. I može se dalje da je ali ovo što smo sad radili, to je tamo. Kulu kao li hada, ostakfirullah. Ja sam...